Հակառակորդը կրակել է տարբեր հրաձակային զինատեսակներից։ Շարունակում են այսերը սահմանապահ ռազմիկներին։ Ռուսաստանը բոլոր միջոցներն օգտագործում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը միջնորդական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Առաջիկայում ԱՄՆ կոնգրեսում կկայանան Ղարաբաղյան հարցով լսումներ։ Ավարտվող 2015-ը Շամյանի շրջանի համար եղել է ձերբերումների տարի։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը ամանորյա շնորհավորանք է եղել։ ԱՄՆ վարչակազմը պետք է ճանաչի իսլամիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանությունը։ Ավարտվող տարում թեժկետերում սպանվել է 110 լրագրող։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 29-ին եւ լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ականանետից ու նռնականետից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ եւ Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորցիների հիշատակին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է pedagogan պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, հանրային ծառայության մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, աուդիտորական գործնեության մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, հարկերի մասին ԼՂ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, շահութարկի մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ավելացված արժեքի հարկի մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, մասին Ակցիզային հարկի մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Արևտրի հարկի մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, հաստատագրված վճարների մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման եւ պահպանման համար կատարվող հատկացումների մասանումների մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին, ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական կենսաթոշակների մասին, ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ եկամտային հարկի մասին, ԼՂ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքները։ Դեկտեմբերի 29-ին էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը նախարարության մի խումբ աշխատակիցների հետ այցելել է պաշտպանական դիրքեր։ Նա շնորհավորել է հայոց բանակի զինծառայողներին գալիք տոների կապակցությամբ հղել բարեմաղթանքներ եւ շնորհակալություն հայտնել անձնվեր ծառայության համար։ Անդրանիկ Խաչատրյանը նաեւ նախարարության անունից ամանորյա նվերները հանձնել առաջնագծում կանգնած զինվորներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանը երեք այցելել է Տավուշի մարզի հյուսիս-արևելյան ուղղության վրա գտնվող սահմանապահ հենակետեր եւ պաշտպանական դիրքեր։ Նա տեղում ցանոթացել է զինծառայողների առօրյային, մարտական հենակետերի պատրաստականությանը, դիրքային ապահովությանը։ Օրենսդիր մարմնի ղեկավարն իր երախտագիտությունը հայտնել զինծառայողներին, ովքեր դիմակայելով հակառակորդին ապահովում են մեր խաղաղությունը։ Ցավալված ջերմ եւ անկաշկան զրույցի ընթացքում զինծառայողները նշել են, որ հայ մարտիկները զգոն են եւ օրվա ցանկացած պահի պատրաստ են արժանի հակահարված հակահարված հասնելու հակառակորդին եւ համաժեք գործողություններով լրացնելու նրանց գրակահերթերը։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինծառայողներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ մաղթելով նրանց տոկունություն, ոգու արիություն եւ խաղաղ ծառայություն։ Հայաստան-Ադրբեջան համանագծում հերթապահություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապահ դիրքերը այցելել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Զինծառայողների հետ երկարատև զրույցի ընթացքում նա խոսել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի կողմից գործադրվող ջանքերի, այլ երկրների հետ հարաբերությունների, տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումների մասին, պատասխանել սպաների եւ զինվորների տարբեր հարցերին։ Էդվարդ Նալբանդյանը շնորհավորել է զինծառայողներին Գալիկ Ամանորի եւ Սուրբ Ծնդյան տոների կապակցությամբ, մաղթելով խաղաղծառայություն, տոկունություն, առողջություն, վստահեցնելով, որ հայ դիվանագետները շարունակելու են իրենց ջանքերն ուղղված հարատև խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Ռուսաստանը բոլոր հասանելի միջոցներն օգտագործում է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին միջնորդական աջակցություն ցավերելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ պահպանող բարդ իրավիճակի լույսի ներքո Ռուսաստանն ակտիվ դեր է խաղացել հակամարտության կողմերին միջնորդական աջակցություն տրամադրելու գործում, այդ նպատակով գործի դնելով բոլոր հասանելի միջոցները, այդ թվում նաև հանդիպումները բարձրագույն եւ բարձր մակարդակներում, տեղեկացրել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Համապատասխան նախաձեռնությունները մանրամասնորեն քննարկվել են ապրիլին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևան եւ հունիսին Բաքու այցելությունների ընթացքում, ինչպես նաեւ ուսումնասիրվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվա պաշտոնական այցերի ընթացքում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արեմտյան Ամերիկայի ատենապետ դոկտոր Վիգեն Հոսեփյանը անդրադառնալով ԱՄՆ կոնգրեսում առաջիկայում Ղարաբաղյան հարցով լսումներին նշել է, որ թեժ հարցադրումներ են անելու, որ հանկարծ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահը որապտույտ բաներ չասի։ Նա չթաքցրեց, որ Ջեյմս Օրլիքից որոշակի դժգոհություն եւ հիասթափություն ունեն։ Շատ լուրջ աշխատանք է կատարում նախ եւ առաջ այդ հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացնելու, կոնկրետ իրականություններով իրենց զինելու, որ հանկարծ չստացվի այնպես, որ ինչ որ ընթացիկ մի բան կամ շոու կատարվի, որ կան օրինակի համար եւ որապտույտ ֆորմուլաներ ներկայացնեն։ Պատրաստ ենք լինելու հարցապնդումների։ Լիահույս ենք, որոն որ պարոն Օրլիքը եւ իր պատասխանատուները այս լսումների առիթը կօգտագործեն, որ เป զի մեզ վստահեցնեն, որ իրենք երկու կողմերին մոտենում են առարկայորեն եւ հավասարապես։ Սա պետք է փաստվի, իսկ եթե չփաստվեց, այդ պարագայում մենք որպես այս երկրի քաղաքացիներ Մեզ ընձեռված հնարավորությունների ու կարողությունների չափով կիրագործենք մեր քայլերը, ասել է Վիգեն Հովսեփյանը։ 2015 թվականը Շահմյանի շրջանի համար եղել է ձեռքբերումների տարի։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Անցնող տարում մենք առերեսվեցինք նաև նոր մարտահրավերների, տնտեսական զարգացման եւ վերաբնակեցման խնդիրները լուծելու հարցերում։ Այս մասին ամփոփելով անցնող 2015 թվականը նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը։ Անդրադառնալով 2015-ի ամենալուրջ ձեռքբերումներին շրջվարչակազմի ղեկավարը նախառանձնացրեց Վարդենիզ Մարտակերտ մայրուղու շինարարությունը։ Ճանապարհաշինարարության ավարտից հետո շրջանի 7-ից 8 համայնքներ այդ ճանապարհից մեծ օգուտ կունենան, կնպաստի եւ զբոսաշրջության եւ գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Նոր ճանապարհի շնորհիվ մեր համայնքների բնակիչներն ավելի հեշտորեն ու ավելի քիչ ծախսերով իրենց գյուղատնտեսական արտադրանքը կհասցնեն թե Ստեփանակերտի շուկա, թե Հայաստանի Հանրապետության մոտակա բնակավայրեր, ընդգծեց շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Ոսաշրջության զարգացման հարցում մեծ դեր է վերապահվում Դադիվանք վանական համալիրին, շրջանում 2015 թվականը կարևոր էր նաև հիդրոկայանների կառուցման համար։ Այսօր մենք ունենք 1 հզոր հիդրոկայան Թարթարգետի ակունքում, նախատեսվում է կառուցել եւս 4-ը Թարթար եւ Լև գետերի վրա։ Հույս ունեմ, որ դրանք կբավարարեն ինչպես շրջանի, այնպես էլ հանրապետության մակարդակով էներգետիկ պաշարներ ունենալու այս ոլորտում անկախ լինելու համար։ Ծրագիրը մեծապես կարևորվում է կառավարության կողմից, ընդգծեց Կարեն Եղիշյանը։ Ամփոփելով անցնող տարում գյուղատնտեսական ոլորտի ունեցած նվաճումներն ասաց. այս տարի աճ է գրանցվել խոզերի գլխականակում, անցած երկու տարիների համեմատ ցուցանիշը կրկնապատկվել է հասնելով 1030-ի, ցուցանիշների ավելացում է նկատվում նաև մանր եղջերավորանասումների թրջունների թվականակում։ Սա մեծ հույս է ներշնչում, որ ժամանակին մենք կարողանալու ենք համապատասխան առաջարկներով դիմել գործարարներին շրջանում մսամթերքի պահեստավորման, ինչու ոչ նաև պահածոյացման արտադրման կետեր հիմնելու առաջարկով։ Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այս ոլորտի զարգացմանը։ Խոսելով շրջանում բնակչության թվի մասին, Կարեն Եղիշյանն ուրախությամբ փաստեց, որ ըստ վերջին մարտահամարի տվյալների շրջանի բնակչության թիվը չի նվազում։ Սա նշանակում է, որ բնակիչները չեն լքում մեր շրջանը, այստեղ աշխատանք են գտնում, այստեղ ապրում են։ Ուրախալի է, որ 2016-ին 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող 22 ընտանիքի համար նախատեսված է տուն կառուցել։ Խոսելով 2016 թվականի հիմնական նախագծերից շրջվարչակազմի ղեկավարն առանձնացրեց նորաստեղծ ընտանիքներին շինանյութով օգնելու ծրագիրը, որն սկսվել է 2015-ին։ 2016-ին ծրագիր կակարվաճառում փոքրիկ մատուր կառուցել քաղաքին հոգևոր շունչ տալու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Անկախության ավելի քան 24 տարիներին Հայաստանի նվաճումներն ինձ մեծ հույսեր են տալիս 2016 թվականի համար։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը ամանորյա շնորհավորական ուղերձում։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. Տիկնոջս եւ դեսպանության իմ բոլոր գործընկերների անունից ցանկանում եմ Հայաստանի ողջ ժողովրդին շնորհակալություն հայտնել 2015 թվականի փետրվարին Հայաստան ժամանելուց հետո ինձ ու լիին մեր կյանքի լավագույն տարիներից մեկը ապարգևելու համար։ Մինչ Հայաստան ժամանելը ես տեսաուղերձ էի պատրաստել, որտեղ հիշատակել էի ամերիկացի նկարիչ Ռոքվելքենթի խոսքերը, ով Հայաստանը նկարագրում էր որպես հրաշալիքներով արլեցուն վայր։ 10 ամիս անց ես լիովին հասկանում եմ Քենթի խոսքերը։ Այստեղ ես տեսա բազում հրաշալիքներ, սկսած Գեղարդի վանքից մինչև Մեղրու որմնանկարներն ու քաղաքամար Երևանի շատրվանները։ Սակայն ես ու կինս առավել տպավորված ենք մեկ այլ հրաշալիքով՝ հայ ժողովրդով, որն այնքան բարեհաճորեն, սրտաբաց ու ջերմորեն է ընդունում մեզ մեր ժամանակ պահիցի վեր։ Այս ժողովությունները միշտ կմնան ինձ հետ Իմ ուղեցկիցը կլինեն այս տարի եւ իմ ողջ կյանքում։ Ամենայն բարիք եւ շնորհավոր նոր տարի։ Մարիաթորում հայաստանյան բոլոր թեմերում եկեղեցիներում տարեմուտի գիշերն առաջին հերթին աղոթք է հնչում ամբողջ երկրի խաղաղության համար։ Եվ այն կոչվում է հանրապետական մաղթանք եւ ամբողջ հանրապետությանը մաղթում են խաղաղություն։ Այս մասին ասել է Տերնշան քահանա Ալավերդյանը։ Այսօրվանից սկսվում է Սուրբ Ծննդյան պահքը, ասել է նաեւ նշել, որ նախկինում ավելի շատ պատրաստում էին Սուրբ Ծննդի արարողությանը եւ առաջնայինը դա էր համարվում։ Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ ռազմական ակցիա կձեռնարկի Սիրիայի հյուսիսում, ինչպես նաև կփորձնի մեծացնել իր ներկայությունն Իրաքի հյուսիսում, վստահեն վերլուծաբանները։ Ընդ որում Անկարայի նպատակն է ոչ միայն իսլամական պետություն խմբավորման գրոհայիններին հակազդելը, այլև Սիրիայի քրդերին զսպելը։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծաբանների կանխատեսումներով Թուրքիան կմեծացնի իր ազդեցությունը շրջանում։ Այդ բոլոր գործողությունները կմեծացնեն Թուրքիայի արճակատման հնարավորությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Իսկ Ռուսաստանն ամենակիչը կցանկանար վիճել Թուրքիայի հետ, նշում են վերլուծաբանները, քանի որ Անկարան վերահսկում է դեպի Սև եւ Միջերկրական ծովեր մուտքը, սակայն այդ սցենարն անխուսափելի է։ Բացի այդ, վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ Ռուսաստանի ներքաշվածությունը Սիրիական հակամարտությունում աճում է եւ դա կարող է հանգեցնել նրա առաջնային խնդրի տարածմանը շրջանում եւ միաժամանակ չափազանց շատ խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտությանը։ ԱՄՆ նախագահի տեխնացու Հիլարի Քլինթոնը ցեղասպանություն է անվանել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման գրոհայինների գործողություններն ընդդեմ քրիստոնյաների եւ այլ կրոնական փոքրամասնությունների։ Այժմ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք բավականաչափ ապացույցներ, որ เป զի կատարվող գործողություններն անվանենք ցեղասպանություն, որոնք գիտակցաբար ուղված են կյանքերի կործանմանն ու քրիստոնյաների եւ այլ կրոնական փոքրամասնությունների ոչնչացմանը, ասել է Քլինթոնը։ 2015 թվականին իրենց սպարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված լրագրողների ավելի քան 2/3-ը իրավապաշտպանների տվյալներով սպանվել են նպատակաուղված։ Նրանց որոշել են սպանել իրենց լրագրողական գործունեության պատճառով, ասվում է Նյու Յորքում տեղակայված լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունում։ Այս կազմակերպության հաշվարկների համաձայն 2015-ին բռնի մահով մահացել է 69 լրագրող, 8-ով ավելի, քան 1 տարի առաջ։ Միևնույն ժամանակ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն իր տարեկան զեկույցում խոսում է 67 լրագրողի մասին, ովքեր սպանվել են ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ։ 43-ի մահվան հանգամանքները պարզված չեն, այնպես որ Ըստ կազմակերպության անցնող տարում սպանվել է 110 լրագրող։ Մարզասերների համար Ես շատ ուրախ եմ, որ այս տարի Եվս ինձ հաջողվեց հրճակվել Հայաստանի լավագույն մարզիկ, ինչի համար շնորհակալ եմ մարզական լրագրողներին, որ բարձր են գնահատել իմ աշխատանքը։ Այս մասին ասել է երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի լավագույն մարզիկ ճանաչված հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Յուրաքանչյուր մարզիկի համար մեծ նվաճում է դառնալ երկրի տարվա լավագույն մարզիկը, ինձ համար եւս իսկ այս նվաճումն ավելի շատ պարտավորեցնող է։ Հաջորդ տարի օլիմպիական տարի է։ Փորձում եմ ամեն ինչ անել եւ անելու եմ հնարավորը, որ օլիմպիական խաղերում ձեռք բերեմ բաղձալի ոսկե մեդալը մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, ասել է Արթուր Ալեքսանյանը։ Կատարում ավարտվեց միջազգային խոշոր մրցաշարը, որին մասնակցում էին մի շարք ուժեղ շախմատիստներ, այդ թվում Հայաստանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հակոբյանը։ Հայ գրոսմայստերը 4 հաղթանակ է տոնել, նույնքան ոչ ոքի խաղացել եւ գրել 1 պարտություն։ Մրցաշարի արդյունքում նա 6 միավորով կիսել է 13-րդ տեղը, արժանանալով 1200 ԱՄՆ դոլար մրցանակի։ Առաջին տեղը կիսել են Մագնուս Կարլսենն ու Յույանին, ովքեր հավաքել են 7-ական միավոր եւ հաղթողին որոշելու են թայ բրեյքում։ Չեմպիոնը կստանա 27000 դոլար, պարտվողը 16000։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ձյուն, տեղ-տեղ բուք, ցածր տեսանելիություն, ճանապարհներին մերկասառույց։ Վարկյանում 2-ից 7, առանձին վայրերում 15-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։